pieļauju, ka nav jāskaidro ļoti daudz, eh, jo ik viens, kas strādā, labi saprot, ka tas aizņem milzīgu uh, dzīves daļu, bet diemžēl ar darbu um, nu, nav tik vienkārši. Nu, tādā ziņā nav vienkārši, ka um, industriālā revolūcija izmainīja izpratni par darbu un par cilvēku uh, darba attiecībās, um, droši vien arī mūsu modernās tehnoloģijas un mākslīgais intelekts uh, jau maina, varbūt tās pat eh, vēl neparedzamās, neparedzamos veidos arī mainīs mūsu darba stāvokli, situāciju un attiecības ar, ar darbu, bet baznīca runā un norāda uz, uz tādiem ētiskiem aspektiem, protams, arī norāda uz eh, darba cieņu, uz uh, dažādiem citiem aspektiem, par kuriem mēs arī runājam eh, šajā uh, dienas katehēzē, pievēršotos sociālās mācības aspektiem, kas ir veltīti tieši, veltīti tieši cilvēka darbam. Un, protams, <clears throat> šodien pavisam īsi mēģināsim vēl apskatīt tādus bibliskos, teoloģiskos pamatus un baznīcas nostāju attiecībā uz darbu un un, un ko tad baznīca saka uh, par darba, uh, darba lietām. Ja tu gribi iesaistīties, tad neaizmirsti, to tu vari darīt kā parasti, uh, ikvienā katehēzē sūtot īziņas vai zvanot uh, īziņu telefonu numurs 266 77 272, bet zvanīt studijā var uz numuru 679 691 31 uzdodot jautājumus vai varbūt tās pastāstot un padaloties, kā iet Bet pievēršoties eh, baznīcas sociālās mācības kompendijam, kuru arī lasām šajās dienas katehēzēs, tad um, tikai tāds īs, pavisam īs atgādinājums, viens no atgādinājumiem no jau iepriekšējās katehēzes, kur uzsākām sarunu par darbu, problemātiku un bībeliskajiem uh, jeb kā es pārdevēju teoloģiskiem aspektiem, tad viena no domām ir, ka cilvēka darba mērķis ir pasaules uzlabošana un pārveide. Pasaules uzlabošana un pārveide viens no darba mērķiem. Vai esat kaut kā šādā formātā vai šādā veidā esat aizdomājušies, radumēri klausītāji, par uh, jūsu darba mērķi un uzdevumu, kā pasaules uzde, uzlabošanu un pārveidi? pārveidi. Uh, darīt redzamu pasauli apslēpt, darīt redzamajā pasaulē apslēpto pilnīgāku. Nu, tie ir ļoti tādi, manuprāt, spēcīgi vārdi ikvienam. Un pieļauju, ka ir tā, ka tiem, kuri varbūt tās nejūtas piepildīt savā darba vietā vai uh, novērtēti savā darba vietā vai nejūtas, kad mm, iegulda savu, savas spējas pilnvērtīgi tajā konkrētajā darbā, kad spējas varbūt tās ir lielākas un, un ar vēlmi un varēšana ir lielāka, bet eh, kaut kādu iemeslu dēļ eh, tas nerealizējas, tad varētu eh, būt grūti ieraudzīt šādu, <clears throat> šādu baznīcas, kā teikt, Eh, skatījumu uz, uz darbu. Iespējams arī, jo smagāks, jo varbūt tās arī uh, grūtāks tas darbs, varbūt, ne, nu, teikšu tā, arī vienkāršāks darbs, tad uh, eh, pieļau, ka tur var būt uh, izaicinājums saskatīt, kā tad šī uh, pasaules uzlabošana un pārveide notiek, kamēr um, nu, tajos darbos, ko, uh, kuru, kurus mēs bieži vien uzlūkojam ar tādu cieņu un respektu, mm, nezinu, medicīna, varbūt uh, skološana, uh, universitāšu pasniedzēju darbi un visādas tādas lietas, iespējams, ir nedaudz vienkāršāk uh, saskatīt arī šo tādu misijas uzdevumu, kas uzticēts caur darbu, uh, um, ehm, paveicams, uh, eh, ko cilvēkiem ir pats Dievs iecerējis uh, kā tādu paveicamu uzdevumu uh, darba uh, dzīves laikā. Jā, nu, tas tāds, manuprāt, <clears throat> ir tā vērts, lai aizdomātos un ieklausītos un varbūt tās arī paskatītos uz savu darbu nedaudz citādāk, lai cik vienkārši vai, vai cik uh, tāds, um, nu, uh, šiks varētu būt tas darbs, eh, kad paskatīties arī šādā formātā uz, uz šo darbu, bet, diemžēl, viss jau, protams, nav tik vienkārši. Un baznīca un baznīca sociālā mācība runā uh, par darbu ne tikai tādēļ, ka nu, šeit ir dziļāka jēga mūsu uh, darbam, bet arī tādēļ, ka atrodas tomēr kādi izaicinājumi un problēmas attiecībā uz to, kā mēs saprotam darbu. Tur jau mēs jau, jau dzirdējām iepriekšējā katehēzē par to, ka nu, nevar sajaukt tās attiecības, um, nu, attiecības cilvēkam mm, pret darbu, neuzskatot darbu par, par nu, savu, savu veidu dzīves mērķi un jēgu, kad tas mērķis un jēga var būt tikai Dievs, mūsu radītājs, vai ne, un, un, un nesajaukt šīs attiecības, uz to arī tika uh, norādīts, bet uh, tūdaļ arī lasīsim un nedaudz pārdomāsim par cita veida izaicinājumiem, ko es jau minēju, kas ir sākušies līdz ar, nu, piemēram, es, industriālo revolūciju, uh, ja, pagājušie gadsimti nesenie, kas ir nesuši attī, tehnoloģisko attīstību un kā tas ir ietekmējis um, darbu un darba attiecības un darba izpratni, um, nu jā, par to arī baznīca runā un to mēs arī lasīsim, bet uh, tagad um, tādas vēl lietas, kas varētu šķist kā uh, pašsaprotamas, un tomēr baznīca arī uz tām norāda, un viena no tām pienākums strādāt. Jā, e, pienākums strādāt. E, ir jau, kas, e, ir jau cilvēki, kas negrib strādāt, grib tikai nopelnīt, bet darbs pats darbs nešķiet nemaz tik baidzīgs un interesants. Nu, jā, nu, bet pasnīca, ko saka šajā lietā. Uh, atcaucoties uz Bībeles ehm, pamatiem, Bībeles eh, tekstiem, apzināšanās, ka šīs pasaules veidos zūd, neatbrīvo no iesaistes pasaules konkrētajā vēsturiskajā brīdī, vēl jo mazāk no darba, kas ir būtisks cilvēka stāvokļa elements, kaut arī darbs nav vienīgā dzīves jēga. Tātad, bieži vien uh, nevis bieži vien, bet dažreiz esmu dzirdējis arī tādu um, tā kā nostāju, kad, nu jā, nu, tie kristieši, nu viņi tur sapņo par mūžīgo dzīvi, par, par citu valstību, tādī uh, dzīvo nerealitātē un, un līdz ar to arī, protams, ir pavirši attiecībā uz, uz pasauli, uz darbu un, uh, un, un kaut kādā veidā varbūt tas pat kaitē, bet šeit mēs ļoti skaidri arī dzirdam šo veistījumu, kad pat ja arī mums, mēs apzināmies šo mūsu būtību, kas mūs sauc e, pie kunga un uz, uz tām mājām, uz kurām nu, mēs visi ceļojam, tad tas tomēr nevar būt par attaisnojumu, e, lai mēs kaut kādā veidā e, mm, nu, neiesaistītos šīs pasaules pārveidošanā, kā iepriekš jau minēju, ne? ka mēs neiesaistītos arī darba dzīvē, ne? gluži otrādi. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs varam aizstāt mūsu darbu, mūsu dzīves jēgu ar darbu, nebūt nē, bet apzinoties arī to mūsu cilvēciskā stāvokļa, kā šeit rakstīts, uh, Ehm, ehm, situācija, kur darbs ir būtiska, ehm, būtisks elements, mums, mums arī jāapzinas, ka ar šo mūsu darbu mēs nesam pienesumu pasaulē un kad tas ir mūsu pienākums un ka mēs no tā nevaram izvairīties. Man liekas, tā ir tāda laba, laba atziņa, ko paturēt prātā, kad nevis palikt pasīviem, jo mums jau kaut kas cits ir paredzēts, uh, Eh, un tas cits ir kaut kad, eh, tad, kad nomirsim vai, vai vēl kaut kur, nē, eh, ka mēs esam šeit dievi ielikti un mums ir jāuzņemas atbildība un rūpes par to, ko mēs varam darīt. Iesaistīties pilnvērtīgi šajā pasaulē un veikt taču uzlabošanu un pārveidi. Eh, man šķiet eh, citos dokumentos, kurus lasījām jau iepriekšējās eh, divās sezonos nu, Vatikāna otrā koncila dokumentos, mēs ļoti regulāri arī dzirdējām šo iesaisti pasaulē, nevis kristiešu stāvoklis, kurš tā kā izņem vai izolē tevi no pasaules, bet gluži otrādi tas, tā kristieša aicinājums ir uh, Eh, būt pilnvērtīgi iesaistītam pasaulē, lai varētu ar pārveidi notikt. Arī šeit lasījām, kad viens no darba tādiem uzdevumiem ne tikai, kā šeit tiek teikts, uzlabot un pārveidot, bet eh, mūsu kristieša dzīves aicinājums ir svēdarīt arī galu galā nu, šo pasauli ar savu, eh, protams, ar savu, ar savu dzīvi, ar savu darbu, ar saviem rīkiem pakārtot šo pasauli arī uh, Ehm, dievišķajam plānam, eh, ja tā patīk, eh, un to mēs varam izdarīt, ja mēs pilnvērtīgi iesaistamies šajā, ehm, šajā pasaulē un šajos, <clears throat> šajos darbos. Bet, protams, uh, nesajaucot lietas atkal, lietu kārtību, lietu hierarhiju un, un, un attiecības, eh, kur ir Dievs, kur esam mēs un kur ir radītā visa pārējā radītā pasaule, kura eh, mums ir uzticēta aprūpēt un gādāt par to. Neviens kristietis, pamatojoties uz to, ka pieder pie solidāras un brālīgas kopienes, nedrīkst uzskatīt, ka var nestrādāt un dzīvot uz citu rēķina tā saka apustulis Pāvils, kurš uzskatīja par godu, goda lietu strādāt savām rokām, lai nevienam nekā netrūktu. Tālūk, neviens kristietis, pamatojoties uz piedarību eh, kristiešu kopienai, nedrīkst uzskatīt, ka var nestrādāt un dzīvot uz citu rēķinu vēl vairāk. Pat apustulis Pāvils uzskatīja par godu lietu ar savām rokām pelnīt iztiku, lai nekā netrūktu. Mhm. Tālūk, <clears throat> tā kā šeit mums skaidru un gaiši arī norāda uz mūsu kristīgo atbildību, teikšu tā. Vēl nu pat kā dzirdējām, droši vien daudzi pamanīja vai redzēja, tieksim, aizliegtā paņēmiena sižeta, kur kāds uh, gribēja šantažēt uh, priesteri izspiest naudu, jo redziet slinkums, un tādēļ, tādēļ ne, nu, nosodāma rīcība, ne tikai krimināli sodām, bet ar morāli nosodāma rīcība. Tādas lietas nedrīkst, nedrīkst pieļaut, un droši vien jā, jāstrādā pie tā, lai tomēr izkoptu, uh, ik viens arī kristietis, katolis, lai izkoptu arī savu, uh, savu uh, tādu uh, stāju, darba, darba nu, stāju, kas tiešām arī varētu liecināt par kristieša cieņu. Pat tā, laikam, gribētos teikt. Nu jā, bet atkal un atkal uzsverot to, ka mūs kā kristiešu aicinājums un, un tā lielā kā teikt, vīzija par mūsu jēgu, mūsu mērķi, mūsu dzīves, mūsu eksistences mērķi nekādā ziņā ne, neizolē mūs vai neizņem ārā no pasaules, bet gluži otrādi mūs pat vēl vairāk iesakņo šeit, eh, šajā eh, realitātē un, un aicina izmantot visas spējas un, un talants, lai šo realitāti arī pakārtotu eh, dievišķajam plānam. Un, protams, daļa no tā nozīmē arī e, veikt e, savus darba pienākumus apzinīgi un, un labi. Un tādējādi arī veikt šo, nu arī, jāsaka tā, dažbrīd cēlo uzdevumu. Um, tā, kas vēl mums šeit ir? Um, ehm, tāpat tās praktizēt solidaritāti arī materiālajā jomā, daloties darba augļos ar tiem, kas ir trūkumā, eh, ir, ir goda lieta. Eh, tā vēl joprojām ir atsauce uz apostolu Pāvilu, ka ne tikai cienīgi ir nopelnīt ar savām rokām, jeb, teiksim tā, ar savu darbu, eh, nopelnīt iztiku, tā lai nekā netrūktu, bet arī šī solidaritātes izrādīšana, taiskaitā materiālajā dzīves jomā, ir, ir ir uzticēta mums kā tāda eh, pienākums. Eh, tad, kad pamanam un redzam, kad tiešām ir posts un nelaime, un daudz, kur tas ir ne jau paša izvēlēts eh, vai kaut kādu atkarību rezultāts, bet daudz viet tas ir tiešām netaisnīgās, kā teiks, resursu sadalis, netaisnīgā darba apstākļu, uh, dēļ vai, vai kā netaisnīgā atalgojuma dēļ un tā tālāk, kad tas aicina mūs, eh, mūs izrādīt solidaritāti vienam pret otru, un, un ja tā vienkārši sakot tam, kam ir paveicies labāk, kurš varbūt tās vairāk var nopelnīt arī, eh, ja iespēja robežās, tad arī izrādīt šo solidaritāti arī materiālā jomā, un dalīties ar darba augļiem, ar tiem, kas ir trūkumā, tā šeit tiek teikts. Uh, jā, um, un es domāju, varētu jau arī daudz spriest un, un runāt, un tā arī, arī ir būtiska tematika par, par ziedošanu, par dāvāšanu uh, trūkumcietējiem, vai vajag to naudu dot, vai varbūt tās uh, vajag iespējas nodrošināt, lai viņi paši var nopelnīt. Jā, tā arī būtiska, būtiska saruna un svarīga saruna, jo uz citu rēķinu jau arī baznīca neaicina uz citu rēķinu tagad, kad varētu kāds dzīvot, bet ieraugot to arī nu, kompleksu un sarežģītumu tajās situācijās, kur iespējams dažreiz uh, nav tik vienkārši nemaz tos apstākļus un situāciju tā pavērst, ka tas cilvēks pats var nopelnīt pietiekoši savai, savām, nu, savai dzīvei, savai iztikai, nu, kad šī solidaritāte ar materiālā jomā tomēr ir būtisks, būtisks aspekts. Nu, galu galā ar vecajā derībā tiek runāts par eh, nabagiem, kas ir mūsu vidū, un kad eh, arī eh, šīs rūpes par, par nabagiem ir eh, tāds eh, dieva aicinājums, kur mēs ne tikai palīdzam varbūt tās šiem trūkumcietējiem, bet arī mācamies paši šo žēlastību, ko, uz ko kungs arī mūs aicina. Tādas lietas, lūk. Iesim mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai paturpinātu šo sarunu par vai šo lasījumu par uh, baznīcas sociālo mācību un par īpaši par darba um, tematiku, par pienākumu strādāt, uzsverot šo uh, pienākumu uh, tiešām strādāt, tik vienam iesaistīties darba dzīvē un ar to arī īstenot uh, savā veidā nu, ja tā var teikt, kristieša aicinājuma pasaules pārveidošanu. Bet pēc muzikālās pauzes. ir mans laiks. Es zinu, man to nesaprast, bet es uzticos. siltas lietas. Un pat ja es maldos, tu roku sniedz. Tev rokās ir mans laiks, es zinu, man to nesaprast. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādi manie klausītāji, šeit ir priesteris Jānis un dienas katehēzē runājam par pienākumu strādāt. Jā, baznīca sociālā mācība runā arī par darbu un darba attiecībām un, protams, šai brīdī, kad apskatām bibliskos pamatus eh, šai tematikai, eh, ir arī uzsvērta nepieciešamība strādāt, šis pienākums strādāt, un kā jau dzirdējām, jā, slinkums nav attaisnojams, un um, nu, kristieša stāvoklis nozīmē arī aicinājumu aktīvi iesaistīties pasaules pārveidošanā caur savu darbu. Jā, tieši tā, tik tiešā veidā. Nu jā, uh, svētais Jēkabs savukārt aizstāvēja strādnieku tiesības. Viņš sacīs, esot tā, redzi, Tā alga, ko jūs savas zemes pļāvējiem esat aizturējuši, kliedz un pļāvēju palīgā saucieni ir aizsnieguši pulku kunga ausis. Tātad um, nu, mums arī, mēs nedrīkstam aizmirst arī šo taisnību, uh, kas arī sauc uh, uz, uz Dievu, gribas tā teikt, arī attiecībā uz darba samaksām, piemēram, es, tas būtu tas pirmais aspekts, kurā, protams, kad uzreiz gribas aizdomāties, kad taisnīga darba algas, darba alga, lai cilvēks varētu iztikt, izdzīvot, lai varētu uzturēt arī savu ģimeni. Arī par to mēs jau dzirdējām, kad izvērtēs, ir būtiski. Un šeit arī tiek norādīts, jā, kad mm, tā alga, ko jūs savas zemes pļāvējiem esat aizturējuši, kliedz uz kungu, un viņu kungs arī uzklausa. Ticīgajiem ir jāstrādā, sekojot Kristus piemēram, un darbs jāuzskata par iespēju sniegt kristīgo liecību tiem, kas ir ārpus draudzes. Un šis ir vēl viens aspekts, uh, nu, pamatojums arī tam, tam, ai, tam aicinājumam, jā, e, iesaistīties darba dzīvē. Tā, un, jo īpaši kā kristiešiem, e, tas varētu būt ar kā liecība tiem, kas nepiedara draudzē, tie, kam, tie, e, tiem, kas nepiedara kristīgajai kopienai. Tā ir iespēja sniegt kristīgu liecību, tā tiek teikts. <clears throat> jā, kāds varbūt tās arī padomās pie sevis, nu jā, Eh, rādījumā arī, protams, var runāt par liecību, jo ir ļoti tiešā veidā mēs runājam, liecinam, sludinam par, eh, par Dievu un, un skaidrojam gan bībeli, gan eh, katehismu, gan visādas citas lietas, un, un, un te ir ļoti skaidri redzama tā liecība uh, cilvēkiem. Cerams arī jums, rādījumā arī klausītāji, mm, bet, bet ko darīt tad, uh, ja varbūt tās eh, kā lai saskata eh, šo liecības aspektu darbos, kam nav nekāda sakara ar um, evaņģēliju, ar, ar pasludināšanu, ar dievu vārdu pasludināšanu. <clears throat> Piedošanu. Nu, piemēram, es celtnieks. Nu, viņš būvē, ja būvē baznīca, tā ir viena lieta, vai ne? <laughs> Bet, bet ja būvē uh, Rail Baltica, tā ir pavisam cita lieta. Nu, kā, kā ir, vai tajā var uh, varbūt tā liecības aspekts eh, šajā darbā, vai jebkurā citā, protams, darbā, kam, kam varbūt tās nav tieši sakara, un lielākā daļa darbu galu galā ir, eh, ir tāda, kas kalpo cilvēkam sabiedrībai un kuram nav eh, tāda ļoti tieša sasaiste ar, ar evaņģēliju, ar pasludināšanu un tā tālāk. Tas nenozīmē, ka tagad <clears throat> jāizmanto iespējas, lai uh, savā darba vidē um, sāktu gudri mācīt kādu, bet, uh, bet arī savā darba vidē nekautrēties no tā, kad esmu kristietis un arī uh, tās attiecības veidot uh, pēc kristīgiem pamatiem un uz kristīgiem pamatiem un principiem. Ne, un, un arī darba apzināta, apzinīga uh, un, un tāda akurāta un, un uh, Eh, uzticīga izpildi, var būt kā spēcīga liecība. Vēl nu pat kā eh, runājos ar saviem eh, brāļiem, jezuītiem mājās, un, un es esmu pats jaunākais, un pārējie ir virs 60 jau iegājuši, un, un tad stāsta par militāro dienestu, kas ir noticis padomi laikos, un, un kā viņi, kas ir bijuši kristieši, ir cienīti un augsti novērtēti arī šajā mil militārajā dienestā par to, ka viņi ir kristieši, zinot, ka viņu ētiskais standards un, un ētiskais kodeks viņiem pieprasa, kristiešiem pieprasa, ka viņi tad apzinā, apzinīgi šo savu darbu eh, veikt un pēc labākās sirdsapziņas un, un kultūras. Uh, un es domāju, tieši šādā veidā arī tā liecība var izpausties mūsu laiku sabiedrībā, nevis ar, ar skaļiem saukļiem un, un ar vēlmi tagad uh, spraukties iekšā un pasludināt Dievu vārdu um, burtiskā veidā, bet tiešām ar savu uzticīgu tādu uh, darba pildīšanu un, un, un nekautrēšanos arī par savu identitāti un, un apliecināt to, ja, ja, tā, ja tā situācija to prasa, uh, piemēram, es vai ne? Uh, Uh, nu, es domāju, tādā veidā mēs tiešām ik viens tad arī varam savā, savā darba vidē arī liecināt par, par, um, par kungu. Par nožēlu, protams, jāsaka, ne jau viss ir tik ideāli, arī kristieši galu galā uh, attiecībā uz savu darbu pildīšanu dažreiz mēdz būt, uh, nu kā jau visi cilvēki, cilvēks paliek cilvēks vai kristietis vai nekristietis, Nu, um, pavirši un, un nolaidīgi, un, un varbūt tās citas intereses ir daudz lielākas nekā konkrētā darba veikšana, un tā misijas apziņa nebūtu nav uh, priekšplānā, un līdz ar to, jā, tad darbs varbūt tās arī zaudē uh, tādu uh, liecības uh, uh, dimensiju, jā, nu, kad Tas nozīmē, ka jā, mums kā ikvienam vajag atgriezties, vajag mācīties, vajag augt, vajag sevi audzināt un formēt, lai, lai tad varētu veikt savu darbu atbilstoši un turklāt ar to arī liecināt. Nu, ko citu var pateikt šajā, šajā gadījumā. Pateicoties darbam, cilvēks kopā ar Dievu, vār, ar Dievu valda pār pasauli, kopā ar viņu ir tās kungs un īstenā, īsteno labas lietas gan sev, gan citiem. Pateicoties darbam, cilvēks kopā ar Dievu valda pār pasauli, un kopā ar viņu ir tās kungs, kas īsteno labas lietas gan sev, gan citiem. Tātad <clears throat> mēs īstenojam šo savu, gribas teikt, tādu Eh, pie kristībām, ja kādi atceras savas kristības vai ir bijuši kādās kristībās, tad eh, tiek uzsvērts, kad eh, jaunkristītais kļūst, saņem šo kristību, priesterību un, un, un karalisko priesterību un pravietisko priesterību, uh, Eh, šajās kristībās, precīzi neatceros, kā tie vārdi tur bija, bet eh, tā ir arī kā tāda misija, kas, nu, lūk, šeit mēs redzam, kā, kā tad arī savā ziņā tā pārvaldīšana, valdīšana uh, izpaužas tā karaliskā funkcija, ko kristībā esam saņēmuši, kad, kad caur savu darbu un šī sava darba pilnvērtīgu apzinātu un uh, īstenošanu mēs, mēs arī līdzdarbojamies Dievam uh, Eh, viņa misijas pildīšanā šeit uz zemes. Un turklāt to darām ne tikai tad, kad mēs darām tikai citiem, bet arī sev, bet tam ab, abām lietām, gan citiem, gan sev ir jāiet uh, savukārt uh, kopā, jo tāds egoistiskais tikai par sevi rūpēšos, jau pats par sevi izslēdz, uh, izslēdz šo uh, dieva darba uh, klātbūtni, ja tā varētu teikt. Digdienība cilvēkam ir kaitīga, bet darbs dara labu viņam iesai un garam. Uh, nu, par to jau arī daudz, manuprāt, ir dzirdēts un, un teikts un runāts, kad uh, dīgdienība, teiksim, tā slinkums, <clears throat> galu galā, baznīcā mēs to arī saucam par grēku, uh, slinkumu, uh, slinkumu kā, kā grēku, <clears throat> bet tieši darbs būs tas, kas arī veicinās un palīdzēs eh, nu, nu, pilnveidoties kā cilvēkam un, un arī apzināties eh, šo savu cieņu, cilvēkam doto cieņu, kā jau iepriekš dzirdējām, pārvaldīt pasauli, būt par pasaules tiešām eh, kungu, teiksim tā, mazākā vai lielākā veidā, bet tomēr apzināties to, ka mēs, mums ir šī atbildība par šo pasauli, uh, un ar savu darbu es šo atbildību arī īstenoju un īstenoju pat vēl lielāku mērķi, tas ir <clears throat> līdzdarbojos kungam, kunga darbā. Kristietis ir aicināts strādāt nevien tāpēc, lai nopelnītu sev maizi, bet arī tāpēc, lai parūpētos par tiem, kas ir nabadzīgāki par viņu, jo kungs aicina dot šiem ļaudīm ēst, dzert, aicina viņus apģert, pieņemt un aprūpēt. Tātad <clears throat> atkal, iz, šis varbūt tās izklausas kā ļoti tāds um, uh, aspekts, kas, kas ir um, grūti jā, līdz galam pieņemams vai saprotams, vismaz dažiem es pieļauju, kad mēs esam aicināti strādāt ne tikai, lai parūpētos par sevi, bet arī par tiem, nu, kuri ir, tieksim tā, dzīves pabērni, kaut kādu iemeslu dēļ, un, un mēs jau redzam, mums, mums eh, vēl joprojām ir sabiedrībā um, daudz vieta redzam un sastopam cilvēku, kuriem tiešām ir nepieciešamība un vajadzība pēc palīdzības, un, un, un šeit es nedomāju tikai uh, tad mm, galēju postu, kaut kādu alkoholismu vai narkotiku dēļ vai atkarību kaut kādu dēļ, bet arī, diemžēl, jāatzīst, nu, mm, pensionāriem uh, um, pen, vientuļiem pensionāriem ir ļoti grūti, daudz bērnu ģimenes uh, cieši un tā tālāk, un, un atkal šo solidaritātes dimensiju apzināties arī šajā mūsu darba, uh, darba dzīvē, kad var, varbūt tās es ar savu darbu varu palīdzēt ar šādā veidā kādam, uh, kam tas viss vairāk arī ir vajadzīgs. Protams, rūpējoties ar, ar sevi, uh, šeit nevajag vai vai, bet gan, bet gan, gan par sevi parūpēties, gan arī uh, par to um, nabadzīgo uh, man līdzās esošo cilvēku. Ik viens strādnieks ir Kristus roka, kas turpina radīt un darīt labus darbus, tā saka svētais Ambrozijs. Uh, šeit uh, tiek teikts, ik viens strādnieks ir Kristus roka, kas turpina darīt un darīt labus darbus. Paturam arī šo prātā, kad tu, rādījumā arī klausītāji, kas varbūt tā šobrīd esi uh, ieradies savā darba vietā, esi šī Kristus roka, kas turpina radīt un darīt labus darbus. Ejam muzikālā pauzē, pēc kā atgriezīsimies, lai noslēgšu šo um, dienas katehēsim, bet ja tev ir kādi jautājumi, vai varbūt tās vēlies padalīties ar kādu no savām pieredzēm, dzirdot to, ko šodien lasām, tad to tu vari darīt sūtot īziņas vai zvanot studijā īziņa telefonu numurs 266 77 272 vai telefons studijā 67 969 131. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji. Šeit es, priesteris Jānis un dienas katehēzē, noslēdzam šīs dienas katehēzi ar vēl dažām, manuprāt, ļoti spēcīgām un iedvesmojošām atziņām, gan nevienmēr viegli īstenojumām un arī nu, piedzīvojumām Eh, pieļauju, eh, ņemot vērā to, ka cik daudzi dzīves gaitā piedzīvo rutīnu un varbūt tās izdeg, eh, piedzīvo depresiju un visu kaut ko citu un nesaskata savā darbā jēgu un, un nozīmi un varbūt tās tas, tas tāds mikslis, kur darbs uh, iespējams monotons un, un tāds ne, iedvesmojošs, kas novad pie krīzēm un, un iespējams ir eh, citos gadījumos otrādi, kad krīzes ir tas, kas eh, liedz iespēju ieraudzīt darba nu, dziļāku nozīmi, kristieša vismaz dzīvē darba dziļāku nozīmi, bet eh, tieši par to vēl dažas atziņas šeit no baznīcas, sociālā mācī, baznīcas sociālās mācības, kas aicina ieraudzīt eh, mūsu kristieša um, aicinājumu darba dzīvē, kā tādu, kas, eh, kam ir dziļāka nozīme un jēga pasaules pārveidošanas uzdevumā. Un kas tad vēl tiek teikts? Ar savu darbu un strādīgumu cilvēks būdams līdzdalīgs dievišķajā prasmē un gudrībā. Radīto pasauli, ko tēvs javies sakārtojas, dara skaistāku. Vai nav skaisti pateikts eh, ar šādiem vārdiem, ko svētais Irenijas no Lionas ir savu laiku eh, vairākus gadsimtus, no 13. gadsimta, ja nemaldos, 13. Eh, gadsimta, ja nemalda, nemaldos, ir teicis, kad uh, šo dieva skaisti radīto pasauli mēs, kā kristieši, un, eh, kā viņa <clears throat> radības kronis, varam to darīt skaistāku ar savām prasmēm un gudrībām. Cilvēks modina sabiedrības un kopienas spēkus, kas vairo kopīgo labumu. Arī ar šis aspekts kopīgais labums ir uh, būtisks caur mūsu darbu, mēs to spējam īstenot. Pirmām kārtām domājot par vistrūcīgākajiem, protams, pievēršoties tiem, kam vislielākās vajadzības un, un, un iztrūkums, teiksim tā, ir. Un kad ar šo rūpi ar pašiem trūcīgiem, rūpi par kopīgo labumu, mēs varam eh, tiešām uh, vēl vairāk novērtēt to skaistumu, ko pasaule eh, mums dod, ko Dievs ir ielicis šeit pasaulē. Cilvēka darbs, kura mērķis ir tuvāk mīlestība, kļūst par kontemplācijas iespēju, tas pārvēršas par dievbijīgu lūkšanu, modru askeizu un nenogurdināmu cerību, ka reiz pienāks diena, kurai nebūs rieta. Tātad arī cilvēka darbs var pārvērsties par eh, kontemplācijas iespēju, par dievbīgu lūkšanu, par modru askeizu un nenogurdināmu cerību. Jā, es ceru, ka, <laughs> es ceru, ka tiešām šie vārdi kādam varbūt tās šajā reizē palīdz ieklausoties, iedziļinoties šajos vārdos un varbūt tās, lai cik arī grūti būtu, saskata savā darbā tajā spūlēs un, un, sviedros un, un varbūt tās arī dažreiz eh, rutīnā tomēr eh, šo līdzdalību šai dievišķajā eh, plānā. Ehm, noslēgšu ar mm, vēl vienu atziņu, par ko daudzi jau ir dzirdējuši, oret labora, lūdzies un strādā. Reliģiskais aspekts cilvēka darbam piešķir dzīvinošo un atbrīvojošo garīgumu. Tālūk, um, jā, uh, līdzsvarā um, lūgties un, un strādāt, un šajā līdzsvarā tad arī piedzīvot dzīvinošo un atbrīvojušo um, garīgo uh, pieredzi savā, savā dzīvē. Tik daudzi pirms mums benediktieniešu uh, mūki ir to piedzīvojuši, un tas nav rezervēts tikai uh, mūkiem klosteros, uh, bet ir iespējams piedzīvot ikvienam, uh, kristietim tai darba vidē un vietā, kur nu kurais ir, vai, protams, ja kādam ir vajadzība mainīt arī darbu, galu galā arī tādas lietas notiek, un iespējams ir vērts arī apsvērt eh, tās lietas, bet no otras puses arī ieraudzīt, kad lai vai kur mm, mēs arī dotos, ja mēs, ja mums nav šī, eh, šis garīgā, eh, garīgā dimensija, šis garīgie aspekti, arī darba garīgi aspekti, priekšplānā, tad, eh, lai vai kādu darbu veiksim, to varam arī nu, kā tādu nesaskatīt. Tā kā ir vērts, ir vērts ieskatīties un ap, apdomāt un pārdomāt eh, šādā veidā arī eh, par darbu. Redzēs, kas abrīnojums var notikt. Šajā rītā gan teikšu visiem milzīgs paldies, paldies, ka bijāt kopā ar mani uz tikšanos nākošajā dienas katehēzē, bet atgādināšu, ir februāris, Un arī februārī mēs paļaujamies uz taviem rādījuma arī klausītāju ziedojumiem, jo mēs strādājam tikai pateicoties taviem ziedojumiem. Šomēnes um, zib marietons būs 12. februārī jau nākošajā nedēļā, bet ziedojumus pieņemam viscauru mēnesi. Vajadzīga diezgan liela summa, bet es ticu, ka mēs to varam arī savākt. Paldies jau priekšlaicīgi par to, ka tu mūs atbalsti, atbalstīsi ar šajā mēnesī un ka varēsim kopā būt. Paldies uz tikšanos nākošajā reizē! Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!